kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. muli tayong papasok sa mundong hindi natin lubos na alam kung anong meron. Ang mga dapat abangan. Iba't ibang uri ng kamatayan sa iba't ibang pananaw. Tatalakayin ang kaluluwang galit sa kataksilan ng nakarelasyon. Ikukuwento. UFO na sumisisid sa dagat. Silipin. Bata na ang kaluluwa ay pumasok sa isang ahas. Iuulat. Disyerto sa China. May karagatan sa ilalim. Alamin. Ang multo ng babaeng nakunan sa lumang kastilyo sa Scotland. Pag-uusapan. Babaeng nakunan sa Mars. Totoo ba? Mga bango na sa kristal galing nga ba sa alien o misteryosong artifact lang nagawa rin ng tao? Bakit nila ginawa? Tuklasin. Lahat ng tanong tungkol sa panaginip at kababalagan sasagutin at abangan ang horoscope ninyo sa linggong ito. Sumama na kayo. Papasokin natin ang mundo ng paranormal at supernatural world sa Dako pa roon. Magdasal muna tayo para sa ikapanapanatag ng ating paglalakbay. Dakilang Diyos, gumayan niyo po kami at iba na kailangan may hawak ng aming mga buhay. Gamitin po ninyo ang programang ito sa ikabubuti ng lahat, lalo na ang mga tagapakinig namin na hihintakutan. Bigyan nyo sila ng uh, sagot sa kanilang mga tanong. Salamat din po sa patuloy na paggabay sa amin at sa araw-araw na biyayang pinagkakaloob ninyo. Amen. kababalaghan ay ating kinasisindakan, higit pa sa kamatayan nito kung minsan. Ngunit may mga taong takot din naman sa kamatayan. Bakit? Dahil iba-iba ang ating pananaw kung ano ang kamatayan. May isang artikulo si Stephen Barracks o Bankars, o, isang spiritual science ito ukol sa uh, limang uri ng kamatayan na magkakaiba ang pananaw depende sa paniniwala ng tao isinusog ni Stephen Bankars ang panulat na ito sa self-discovery, self-help, at spirituality. At ang kanyang sinabi, para sa mga hindi naniniwala sa Diyos o mga atheists, kapag namatay tayo, mapupunta lang sa lupa bilang patabak, isang basurang burado sa mundo ang mga naturalist naman ng mga taong mapagmahal sa kalikasan ay naniniwala na kapag namayapa na ang tao, tapos na ang lahat ng karanasan nating matikmana at natikman sa mundo. Para sa kanila, ang kamahalayan ay likha ng utak, kaya pagintuan ang takbo ng utak, tapos na ang malay. Ang maraming relihiyon ay nagsasabi naman kapag namatay ang tao, mapupunta siya sa langit o kaya ay sa impyerno. Ito ang madalas sabihin ng mga pare. Ang tanong ni Stephen, may isa pa kayang naiwan sa dapat pagpilian? Sa kultura ng maraming tao, ang kamatayan ay katumbas lamang ng magkatunggaling kahihinatnan batay sa mga paniniwala sa doktrina. Kapag masama ay sa impyerno, ang punta at kapag mabuti ay sa langit. Pero ang totoo, ang kamatayan ay maraming landas na patutunguhan. Depende sa kung ano ang paniniwala ng taong nabuhay. Sinabi ni Steven na kung papasok sa usapan ng kamalayan, ilalahok din ang usapin ng scientific evidence, mga personal na karanasan at natutuklasan, putub, sinaunang diwa, mga pagpapatotoo at lohika. Kung pagsa kung pagsasamahin lahat ng ito ay mabubuo ang pananaw natin kung paano umiinog ang mundo. Ano nga bang nangyayari kapag namamatay ang tao? Paano titingnan ang kamatayan sa aspeto ng kamalayang espiritual? May limang batayan si Stephen. Una, death is creativity. Ano ito? Ang kamatayan ay hindi katapusan kundi uh, uh, isang simula. Hindi rin isang simula para sa kanya, bahagi lamang ng pag-inog ng mundo at kailangan maganap dahil proseso ng regeneration o muling pagpapalakas. Kapag may body cells tayo na namamatay, napapalitan ito ng bagong cell. Kapag ang buong katawan ay namatay, nabubulok ito sa pagiging alabok. Pero ang kamalayan ay hindi kasamang nabubulok dahil patuloy itong nabubuhay sa ibang katawan. Itinutulad niya ang kamalang ito sa matrix of memory. Kaya ang kamatayan sa punto de vista na ito ay isang natural na proseso ng pagpapainog sa kamalayan o recycling of consciousness. Ang sabi naman daw ni Deepak Chopra, isang taong eksperto sa mind and body healing. Ganito ang kanya sinabi, Death is a transition. Walang tunay na kamatayan sa pananaw ni Deepak. Ang mayroon ay ang pagpapalit ng buhay mula sa isang pinanggalingang kamalayan patungo sa pupuntahang bagong kamalayan. Ika nga, mula sa buhay sa mundo papunta sa ibang dimension, mula sa pisikal magiging spiritual. Ngunit bilang isang kaluluwa na kumalas sa katawang lupa, sabi ni Deepak, mananatili ang pagkilala sa sarili, ang mga alaala at maging ang ilang katangiang tinaglay sa pamumuhay. Ang malay raw ay humihiwalay sa katawang kapag huminto na ang utak ng tao. Umaalis ang kaluluwa para magbalik di umano sa kanyang tahanan. Marahil, ang tahanang ito ay ang likas na mundo ng mga kaluluwa na may mataas na uri ng pananaw kaysa sa atin. Sabi ni Stephen, bakit tatawagin kamatayan ang paghiwalay ng kaluluwa sa katawan kung hindi naman namatay ang kamalayan? Ang ganitong pananaw ay susug sa maraming ideolohi, ideolohi panrelihiyon at maraming pilosopiyang espiritual. Kaya ito rin ang uri ng namamayaning pananaw sa karamihan sa tao ngayon. Kumbagay, bumibisita lamang tayo sa mundo ngayon at ang tinagurian nating kamatayan ay isang pagtawid pabalik sa ating pinanggalingan. Ikatlo, sa talaan ni Stephen, Death is Rebirth. Isa naman itong uri ng pananaw. Bagong simula ang kamatayan talinghaga ang kamatayan na ito bilang simbolo ng muling pagkabuhay o reincarnation. Oras na yumao ang tao sa mundo, ang kaluluwa ay nagmumuni-muni sa isang lugar ng mga espiritu upang suriin kung ano ba ang mga nagawa niya bilang tao. Ang pagsusuri ay ginagabay ng anghel habang sila ay kahalubilo ng iba pang kaluluwa. Kapag takdang oras na, muling babalik ang katawan Muling babalik sa katawan ang kaluluwa para higit na matuto sa mga aral at lumawak ang uri bilang isang kaluluwa. Parang estudyante ang kaluluwa at parang paaralan ng daigdig ng mga tao. Habang pabalik-balik ang kaluluwa sa mundo, ibig sabihin ay hindi niya napiperfecto ang mga pagsubok at hindi pa siya lubos na magtatapos sa pag-aaral sa wastong landas ng buhay na espiritual. Kapag napagtanto na raw ng kaluluwa ng namatay kung saan siya nagkamali at, at kung paano niya ito maitutuwid, hahanap siya ng katawan ng tao sa mundo at muling magbabalik. Sabi ni Buddha, makabubuting magbuhos ng isang buong araw para suriin, busisiin at lubos na pag-aralan ng kahulugan ng pagsilang at kamatayan kaysa naman mag-ubos ng daan taon na hindi man lang pinag-iisipan ang bawat simula at bawat katapusan. Ikaapat sa talaan ni Stephen, death is impersonal, ego death. Ano naman ito? Sabi ni Stephen ang kamatayan ay ang pagkakataon na bibigyan na ng halaga ng tao ang lahat ng natutunan sa mundo habang siya ay nabubuhay. Inaangkin niya ang karanasang nakuha sa kanyang kasaysayan, sa kanyang pagkatao, sa kanyang kaisipang nabuo kung naging sino at ano siya, ang kanyang naging paniniwala, ang kanyang natutunan na kahalagahan ng buhay, at maging ang anumang pagmamayari na nagkaroon siya. Ang paliwanag ni Stephen sa bahaging ito ay nalulusaw ang pagmamalaki, pangarap, gunita at katawang lupa sa oras ng kamatayan ng tao. Nagbabalik ito sa dating siya nung wala pa siya sa katawan ng tao. Dating siya, dating kaluluwa lamang. Sa oras na maging kaluluwa muli ang taong namatay, mapagtatanto raw na siya pala higit pa ang katayuan kumpara sa kung gaano siya. Halimbawa kasikat nung nabubuhay bilang tao, kung gaano siya kayaman at gaano ka makapangyarihan. Ang pagiging kaluluwa ay walang hanggang karanasan at ang pagpasok sa katawang lupa ay isa lamang pala sa karanasang pinagdaraanan ng kaluluwa. Ngunit kapag namatay na ang katawang lupa at magbalik ang kaluluwa sa kanyang pinanggalingan ay unti-unti namang nawawatak ang mga naipon niyang karanasan sa mundo hanggang sa malusaw na rin sa alaala kung sino siya noong naging tao. Ito naman ang hudyat para muli siya magbalik sa katawan ng iba na naman taong maaaring isisilang kaya ang kamatayan sa ganitong pananaw ay hindi ang katapusan ng kamalayan kundi ang katapusan lamang ng mga pansariling pagkilala o kasarinlan sa nagdaang karanasan sa loob ng katawang lupang huling kanyang iniwan. Panghuli tikalima sa talaan ni Stephen, Death is waking up. Kakaiba ito. Baka raw hindi talaga tayo gising sa tunay na kahulugang malalim ng katagang gising Baka raw nararamdaman lamang natin na tayo ay gising dahil gumagaan ang ating mga senses. Kaya tuloy alam natin na hindi tulog ang ating katawan. Ngunit hindi raw nangangulugan na kung gising ang katawan ay gising nga tayo. Ang tanong ni Stephen, paano natin natitiyak na buhay nga tayo ngayon? Paano raw ba kung ang totoo pala ay isang malaking simulation o anino lamang tayo ng ibang uri ng kamalayan na umiiral na kung tawagan ay intelligent matrix. Paano raw kung ito ay nilikha para bigyan ng kalayaan ang kaluluwa upang lumago ang kamalayan nito sa pagkakaroon ng karanasan bilang tao. Sa ganitong kaisipan, sinabi ni Steve na ang kamatayan ay nagiging tunay na kamatayan laman kung ang paniniwala ng tao ay buhay siya. Kung usapang pangmedisina, buhay tayo para sa mga doktor. Pero kung usapang metaphysical, ang buhay na ito ay isa lamang daw panaginip. Kaya sa oras na mamatay ang tao, nagigising na siya sa katotohanan na ang karanasan sa mundo ay isa lamang palang guni naglalaro sa kamalayan. Kamalayang naglalaro habang namamahinga ang kaluluwa sa isang silid sa dako paroon. Kaya kaugnay nito, may conclusion si Steve at ito ay ibabahagi sa atin ni Dea. Hindi raw dapat katakutan ang kamatayan sa ganitong uring pananaw naman. Ang mga taong mulat sa espiritual na pamumuhay o mga taong gumagamit ng psychedelic drugs o ang nakatikim na ng out-of-body experience o kaya'y near-death experience at ang mga taong nakararanas ng transcendental meditation ay batid na ang kamatayan ay isang bagay na hindi dapat katakutan. Ang natatakot lamang ay ang ego ng tao at hindi ang kaluluwa niya. Kasi alam ng kaluluwa na ang kamatayan ay isang proseso lang para tumawid siya sa ibang buhay. Nakita na nila ito at naranasan. Paano maiiwasan ang takot sa kamatayan? Dapat ituring lamang na isang karanasan at lilipas talaga ang pagkakaroon ng, ng tao ng identity. Isang kasarinlan nito na kinapitan ng pagmamalaki dahil sa kasaysayan ng kanyang naging buhay, naging talento, nakamit na pangarap, ipinagkakapuring katangian at mga niyakap na paniniwala sa buhay. Kaya ang tunay na ibig sabihin ng kamatayan ay ang mamatay muna ang tao bago tuluyang mamatay ang kanyang katawang lupa. Nangangahulugan na dapat palayain muna ng tao ang sarili niya sa mga kamalayang nagdulot sa kanya ng pagkakaroon ng ego. Kapag wala na ang ego na ito, wala na rin ang takot sa kamatayan. Tayo ay patuloy na mabubuhay, pero hindi ang ating ego. Sabi nga ni Steven, sagutin natin ang tanong na ito. Kilala ba talaga natin ang ating sarili? Kung ganon, ang kamatayan para sa atin ay isang proseso na lamang ng pagpapalago, pagpapalago pa sa susunod na magiging buhay natin. Si Stephen Bancars, ang creator ng Spirit Science and Metaphysics. Ayaw magpakilala ng katiwalang ito sa lumang bahay na kanyang binabantayan. Inibebenta kasi ng kapatid ng may-ari ng bahay ang iniwang bahay kaya hindi dapat malamang pinamumugaran daw ng kakaibang kababalaghan ng bahay. Ayaw nila mabalitang kasindak-sindak ito. Marami ang residente sa exclusive subdivision nila sa isang lugar sa Mandaluyong. Pero hindi basta napapasok ng mga tao ang lugar dahil may higpit ang mayayamang nakatira. Mula sa angkan ng mayaman ng may-ari ng bahay kaya malawak ang lupa. Maraming puno ng mangga na malalaki. Naging sikat sa media ang dating may-ari nito na ngayon ay namayapa na. Noong mamatay ang may-ari ay iniwan ang bahay sa kanyang kapatid pero walang tumira sa bahay kundi ang katiwalang nakausap namin. Dahil naluluma ang paligid, lumalago ang mga puno at mag-isa lang siya sa malaking bahay. Natatakot ang katiwala. Sabi niya may isa pang nilalang na nakikitira sa bahay na yun. Isang umaga, pagising niya na rin niya, may nagsasalita sa kusina ng malaking bahay. Katabi ng kusina ang servants quarter kung saan siya natutulog. Pagbukas niya ng pinto walang tao sa kusina ang kanyang nabungaran. Sa kanya pilit inilala na tila pamilyar ang boses na kanyang narinig. Parang ito ang babaeng may-ari na namayapa na. Pamilyar kasi napapanood niya noong buhay pa ang babae sa ilang interview sa TV. Yun nga ang boses. Ginapangan man siya ng takot ay hindi siya agad nagpadala sa kaba. Inisip niyang baka guni-guni lang niya dahil mag-isa palibasa siya na nakatira sa bahay na yun. Makalipas ang ilang araw ay may nakita siyang sulat sa bakuran. Inakala niyang inihagis lang ang sobrang yun ng kung sino mang nagpo-promotional gimmick sa produkto ng Telco. Pero nung damputin niya para magwalis na sa bakuran ay nakita niyang luma ang sobre. Binuksan niya. May larawan ng isang lalaking bigotilyo at guwapo. Walang nakasulat pero napaisip siya, bakit butas ang gitna ng noon ng larawan ng lalaki? Parang may paso ng sigarilyo sa bahaging iyon ng picture. Galing sa probinsya ang katiwala at ang alam lang niya ay mayaman ang may-ari ng bahay na babantayan niya kasi sa itong sikat na personalidad na napapanood nga niya sa TV, wala siyang alam sa naging buhay nito. Kung ano nga bang meron nung nabubuhay pa. Makalipas ang ilang linggo, muli siyang may narinig na tinig sa kusina. Nagsasalita na parang galit. Bumangon siya ng dahan-dahan. Pinakinggang mabuti kung ano sinasabi. Boses talaga ng dating may-ari. Narinig niya ang salitang sipilyo at may kumalansing sa lababo. Huminto ang boses. ang bumalik ang katahimikan sa bahay. Saka siya lumabas na takot na takot. Nakita niya sa lababo ang larawan ng lalaki na napulot niya sa bakuran. Paanong napunta sa lababo samantalang iniwan niya sa library ng bahay? Tinawagan niya ang kapatid ng may-ari at sinabing uuwi na siya sa probinsya. Sinabi niyang ayaw na muna niya magbantay sa bahay. Pero hindi siya basta pinayagan hanggat walang kapalit. Hindi niya ikinuwento ang tungkol sa picture dahil baka raw hindi siya paniwalaan. At napilitan ng katiwala na maghintay ng magiging kapalit niya. Bago siya tuloy ay nakaalis sa bahay na yun ay may nalaman siya sa isang kapitbahay na mas una pang tumira sa subdivision may bagong itinayong tindahan ng kanyang kapitbahay at nang minsang bumili siya ng kape, nagtanong ang may tindahan. Hindi raw ba siya natatakot sa binabantayang bahay? Ibinalik niya ang tanong, bakit siya matatakot? Saka nagkwento ang kapitbahay. May alam siya sa naging buhay ng sikat na personalidad. Matunog ang naging karelasyon nito na mas batang lalaki at kinasama niya sa nabanggit na bahay. Ang pagsasama nila ay tanggap naman ng lipunan dahil matagal, na, matagal nang hiwalay sa unang asawa ang babaeng personalidad. Pero dahil mas bata at may itsura ang lalaki, nagkaroon ito ng ibang girlfriend. Ang dahilan kung bakit nahuli ang lalaki dahil ang babae pala ay bumibili ng lahat ng gamit ng lalaki nung nagsasama pa sila. Alam na alam ng babae ang lahat ng gamit ng lalaki. Isang araw ay nag-away sila Nakita ng babae may mamahaling sipilyo sa gamit ng lalaki. Hindi siya ang bumili noon. Pero dahil mulat sa media, alam niya ang pinagbilhang establishmento ng mamahaling sipilyo. Hindi pa gaanong marami ang may ganong gamit sa Pilipinas ng panahong yun. Nakita raw ng babae ang resibo sa isang mall. Kaya niyang alamin dahil ang mayari ng mall na i-interview niya sa dyaryo lumitaw na ang bumili ng sipilyo at nagregalo sa lalaki isang mayaman ding matrona na palagi namimili sa mall na yon. Kakilala ito ng may-ari ng mall. Iyon ang naging ugat ng away, ang pagkakatuklas sa regalong sipilyo. Nung maghiwalay nga ang babaeng personalidad at ang lalaking may itsura, sumama ang bigutilong lalaki sa pinaghihinala ang matrona. Mula noon ay unti-unting tumamlay ang karir ng babaeng iniwan ng minamahal niyang lalaki. Madalas na itong nagkakasakit at nababalitang depressed hanggang sa namatay siya sanhin ng atake sa puso. Isinisisi ng mga doktor ang kamatayan sa labis daw na paninigarilyo ng personalidad. Ngunit sabi ng kapitbahay sa kausap ng katiwala. Noong wala pang bantay sa bahay na luma, may naririnig silang boses sa bandang kusina Galit na galit ang uri ng pagsasalita. Kinalabutan ng katiwala. Itinanong niya ano ang itsura ng lalaking dating karelasyon ng namatay na personalidad. Sabi ng kapitbahay, guwapong bigutilyo pero may peklat sa noo. Kasi nung mag-away sila ng buhay pa ang babaeng personalidad, sinaksak niya ng sipilyo sa noo ang lalaki. Napatanong sa sarili ang katiwala ang larawan ng lalaki na napulot niya sa bakura na may paso ng sigarilyo sa noo. Sa sobrang galit ba ng babaeng personalidad, pinagdiskitahan pati ang larawan ng lalaki. Noong may dumating na kapalit ang katiwala pagkaraan ng isang buwan, bago siya umuwi ng probinsya, hindi siya nakatiis. Dinala niya ang picture ng lalaki sa kapitbahay na may tindahan. Ipinakita at itinanong ito ba ang lalaking nakarelasyon ng namatay na may-ari? Oo, sabi ng kapitbahay. Pagsakay ng katiwala sa tricycle papuntang terminal, pinunit niya ang picture ng lalaki sa pag-asang doon magwawakas ang kababalaghan sa bahay. Inisip niya na naihatid na ng kaluluwa ng namatay ang mensahe nito. Mensaheng galit pa rin siya sa lalaking nagtaksil sa kanya. Pero sigurado ba ang katiwala na hindi na magpaparamdam sa kapalit niyang katiwala ang nagagalit na boses sa lababo? pasindak-sindak para mas marami pa kaming kwentong ibibigay sa inyo. Diyan lamang po kayo. Ang oras ay alas 10.32 ng gabi. ang mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Sabi ni Alvin Santos na naginip ako na dinalaw ko ng tito ko na kasama ang tatay ko na patay na. Tinanong ko tatay ko noong mag-shot kami sa labas pero hindi sumagot. Karugtong ng panaginip ko, biglang nag-uwi ang kamag-anak ko sa Marikina dahil may death anniversary. Ang panguli sa panaginip ko, nag-alisan ng mga tao pero naiwan ako at ang pinsa ko napatay na. Siguro Alvin may mga problema ka at nangungulila ka dahil kailangan mo ng karamay. Meron ka rin mga naalalang bagay ukol sa iyong pamilya na gusto mong maisaayos. Siya sa atin mo, ano ba yung mga pinagdaraanan mo na may kaugnayan sa inyong angkan? Sabi naman ni Danny Ross Santos, Good evening, pakitopic po ang mga painting ni Julia Buencamino. Illuminati po ba siya? Kasi yung mga paintings niya eh patungkol sa Devil and Death. Thanks and a uh, nice show. Hindi ho. Hindi naman tumatanggap ang Illuminati ng basta-basta mga miyembro. Hindi ho yan ganong kadali. Siguro ano lang, artistic lang siya. Sabi ni Nico Villacampa, pwede bang pakitapik yung Poso Massacre dahil hindi ko talaga maintindihan bakit sila nagpapatayan. Ah, ngayon ko lang narinig to ah ano yung puso massacre. Hahanapin niya natin to sa susunod. Lalagyan ko ng marka ito para masundan namin Nico ha. Sabi naman ni Julesen, Good evening ka sindak Gusto ko po sanang i-share yung karanasan ko nung grade 1 ako. Topic namin ng grade 1 ako ay pagbabasa. Nagmamadali ako umuwi kasi hindi ako marunong bumasa. Parang tinatamad ako mag-practice. Tapos nung gabing yun na naginip ako na ang galing-galing ko na raw pong bumasa. Pagkagising ko, dali-dali akong bumangon. Binasa ko yung mga nasa dingding namin, calendars, etc. At nagtanong ako sa nanay ko. Sabi ko, Nay, pakinggan niyo po ako magbasa. Kung tama ba. At nung binasa ko na nga ang isang salita, sabi ng nanay ko, Oo oh, anak, tama yung pagkabasa mo. Yun lang, more power, kasindak-sindak. At uh, pakigreet po sa Team Cyber Goryo. Galing yan kay uh, ah, Jusen o from Milky. Yung nangyari sa Jusen, no? Uh, tinatawag na Epic Dream. Talagang matututo kang magbasa dahil lahat naman tayo ay tinuturuang magbasa noong maliit at uh, natututo nga tayo. Kaya lang, doon sa partikular na panahon na yun, no, na-discover mo sa iyong panaginip ang uh, madidiscover mo pa lang pagkagising sabi ni Archie Guadalquiver, uh, ah, may nabalita na po ba kayo tungkol sa taong pumayag na sumailalim sa head transplant? Hindi pa natin dito na mabalitaan. Hinintay namin yung follow-up dahil naikwento na namin ito mga 7 months ago. Eh, hintay natin kung ano. Alam ko, Japanese ang nagsimulang mag-isip na gumawa ng ganito, hindi ba? Hintayin natin, Archie, ha? Si uh, Carlo Agulto, kasi sindak anong ibig sabihin ng panaginip ko lumabas ako ng bahay, may nakita akong wire ng kuryente. Iniwasan ko yon at uh, baka makuryente ako. Pero kahit nakalayo na po ko, parang humila sa akin papalapit yung wire. Tinapakan ko kahit ayaw ko. Nang kuryente ako ng malakas pero hindi man lang ako nasaktan. Galos lang at peklat ang natamo ng aking kaliwang paa. Sana ay mabasa ninyo at mabigyang sagot More power at ipagpatuloy nyo po ito. Uh, marami pa akong gustong i-share sa inyo na kayo lang ang makakasagot tungkol sa aking panaginip. Sabi ni Bandal uh, ah, um, si Aga. Ah, sige, sagutin mo. Oo, sabi niya, um, na naginip siya ng kuryente. No? Dalawang kahulugan mm-hmm. nito, Carlo. Una, baka naman meron kang mga nagagawang mga bagay na nakakaakit sa ibang tao. Ikalawa, baka meron kang hindi kasundo ngayon o hindi pagkakaunawaan at uh, ito nga ay may kaugnayan sa iyong trabaho o isang uri ng gawain. Si Bandolf Arciaga, Sir Benz at Ma'am De, pakitabik ang buhay ni Leatherface. Sino ba talaga siya? Thanks, sana hindi na magbukas ang programa niyo kasi may ko sa history at mga sikreto sa mundo. Uh, ah, Bandolf, hahanapin natin, naikwento na natin tong Leatherface na ito. Pero pwedeng ulitin ha, para sa kapakanan ni Bandolf kasi matagal na rin naman eh, na hindi ito na pag-uusapan, pwede rin naman nating eh, balik-balikan, no? Mamaya-maya marami pa kaming ibibigay sa inyong sagot sa mga tanong nyo tungkol sa panaginip at kababalaghan para marami mo ng kwento mula sa siyensya si Dea. Mm-hmm. may misteryosong lumilipad na bagay na nakuna ng U.S. Department of Homeland Security sa Rafael Hernandez Airport sa Aguadilla, Puerto Rico. Sa unang tingin, para itong kakaibang uri ng hayop na ang tulin lumipad. Pero kung pagbabatayan ng proportion, napakalaki naman ang hayop na ito para maging mabilis at maliksi. Hindi pa nila maipaliwanag sa ngayon kung ano ito kaya nananatiling isang malaking misteryo dahil bilang mga eksperto sa paliparan, hindi sila magtataka kung alam nila dahil nga wala silang ganong uri ng sasakyan. Naging malaking palaisipan. Sa una, inakala nila na isa itong drone. Kaya lang, noong humiwalay at naging dalawa, kakaiba nga Katakataka rin na lumubog ito sa tubig na hindi lumikha ng alon at tuloy-tuloy lang na parang submarino. Tapos lumabas uli papunta sa ere. Dalawang taon itong pinag-aralan dahil naganap ito noong 2013 pa. Ngunit walang makuhang konkretong sagot ang US Customs and Border Protection Office kung ano ba talaga ang object na ito. Sabi ni Nick Pope, dating UFO investigator ng British Ministry of Defense, kung hindi naman talaga ito gawa-gawa lang ah, na malamang hindi nga. Isa itong kamanghamanghang pangyayari na hindi pa talaga mahahanapan ng sagot. Ipasisilip namin sa Kasindak-Sindak Facebook page ang video na nakuna ng U.S. Department of Homeland Security sa Rafael Hernandez Airport sa Puerto Rico. Samantala, ang Tarim Basin sa China ay isang lugar na tuyong-tuyo. Matatagpuan nito sa northwestern Xinjiang. Binansagan ito bilang isa sa pinakatuyong rehiyon sa daigdig dahil wala namang tubig sa paligid. Ngunit nagulat ang mga siyentipiko dahil sa ilalim pala nito ay may malakaragatang tubig na matatagpuan. Kung ilarawan nga nila, Isang malaking karagatan ang itinatago ng tagtuyong lugar na ito. Mahigit pa sa sampung ulit ang laki ng body of water na kanilang nakita sa ilalim ng Tarim Basin kung ikukumpara sa lahat ng Great Lakes ng Amerika. Sabi ni Professor Li Yan na isa sa mga nag-aaral sa karagatang nasa ilalim ng basin, kasindak-sindak ang sobrang lawak ng tubig na makikita roon. Mababago raw ang kahulugan ng salitang Mababago raw ang kahulugan ng salitang disyerto ngayong nakitang may napakalawak na karagatan sa ilalim ng disyertong ito sa China. Dahil sa ganitong pangyayari, Nagkukumahog naman ang ilan pang mga scientist na magsimulang tumuklas sa iba't ibang disyerto kung meron din bang itinatagong karagatan ang mga ilalim ng buhangin nito. Ang Buddhism ang isa sa relihiyon na malakas ang pananalig sa reincarnation. Sa karaniwang paliwanag na madaling maunawaan, ang reincarnation ay pagbabalik ng isang kaluluwa mula sa ibang pinanggalingang nilalang. Sa Buddhism, pwedeng ang nilalang ay hindi tao dahil ang kanilang paniniwala sa salitang karma ay may kaugnayan sa parusa sa taong nagmamalabis. Halimbawa, kung ikaw ay nabuhay bilang tao at hindi ka nagbigay galang sa ibang nilalang, halimbawa, mahilig kang pumatay ng daga, sa kanilang paniniwala, ang magiging karma mo sa oras ng kamatayan ay papasok ka sa kaluluwa ng bagong silang na daga. Ganito kasi ang kanilang uri ng pananampalataya. Lahat tayo nagsisimula sa mababang uri ng kaluluwa. At kapag narating na ng ating kaluluwa ang makapasok nga sa katawan ng tao, ito na ang daan upang magawa ang mga makatwiran at banal na gawain lamang ito ang magiging pasaporte upang marating ang langit o kaharian ng dakilang may likha. Ito ang good karma para sa kanila. Kaya bawal ang pumatay ng, ng anumang uri ng hayop sapagkat maaantala ang pagkamit ng buhay sa piling ng makapangyarihang Diyos o Buddha. Iugnay natin ang ganitong pananaw sa isang bata sa Thailand. Ang Thailand ay bansang malaki ang porsyento ng mga taong nananampalataya sa Buddhism. Ang batang si Dalawong ay tatlong taong gulang lamang noong makita niya ang kaibigan ng kanyang ama. Ang kaibigan ay nagangalang si Mr. Yu. Unang pagkakataon lang si Dalawong at si Mr. Yu na nagkita pero meron na kaagad kwento ang bata sa sobrang detalyado ng kwento, natulala na lang sila. Sinabi ng bata na hindi iyon ang unang pagkakataong magkatagpo sila. Sabi ni Dalawong, nakita na niya si Mr. Yu na may kasamang dalawang aso at humuli ng isang ahas sa gubat. Kinatay nito ang ahas at niluto upang kainin nila ng kanyang mga aso. Sinabi pa ni Dalawong na pati ang kanyang ama, ay tumikim sa karne ng ahas ng panahong iyon. Isang bagay na hindi malalaman ng tatlong taong gulang na bata dahil hindi pa siya ipinapanganak sa kanyang kwentong ito. Inamin ni Mr. Yu at ng kanyang ama na totoong nangyari ang insidenteng ito sa isang gubat at sinabi ni Dalawang na kaya niya alam ang lahat dahil ang kanyang kaluluwa noon ay nasa ahas. Siya ang ahas na pinagtulungang dakpin ng dalawang aso at nang mahuli ay siya rin ang ahas na kinatay ni Mr. Yu. Na o nasa ahas pala ang kaluluwa ni dalawang ng panhong iyon. Ganito ang kanilang paniniwala sa reincarnation, kaya tuloy pati ang isang sakit sa balat ni dalawang ay iniuugnay na nila sa dating buhay nito bilang isang ahas. Mula bewang kasi hanggang sa paa, ang balat ni Dalawong ay tinubuan ng mga kaliskis na kahugis ng kaliskis ng ahas. Ang kasong ito ay pinag-aralan naman ni Francis Story, isang assistant ng doktor na si Dr. Ian Stevenson na noong nabubuhay pa ay nangasiwa sa aklat ni Dr. Jim Tucker tungkol sa reincarnation. Sinabi ni Francis na namamangha at nalilito siya kahit na sanay na siya sa iba't ibang phenomena. Ang malaking tanong daw sa kanya na ngayon lang niya pinag-iisipan ay meron palang isang matinding memorya ang isang ahas. Kung may kaluluwang pumasok sa chimpanzee, mas madaling isipin na maaalala talaga ang nangyari. Pero kung ang kaluluwa ay nanggaling sa ahas, pwede rin palang magkaroon ng matalas na gunita. Kung karma rin naman ang pag-uusapan, aakalain bang ang kaluluwa ng pinatay na ahas ay pumasok sa sanggol ng ama ay katuwang na tumikim sa karne ng ahas. Samantala noong nakaraang mga linggo ay pinag-uusapan ang higanteng talangka na nakunan sa Mars ng robot na pinapunta roon ng NASA. Marami ang mga siyentipikong nagsasabi na isa itong uri ng kaso ng pareidolia. Ano nga ba ang pareidolia? Ang hugis na nakikita ay iniuugnay ng tao sa kung ano ang kanyang oryentasyon. Halimbawa, kung pupunta siya sa sinasabing haunted house at may makita siyang usok sa isang kusina na dahan-dahang lumulutang sa ere, pwede niyang isiping iyon ay kaluluwang ah, nagpaparamdam. Bunga ito ng mindset na mayroong multo at may hugis na lumulutang at kaagad na hinuhusgahan bilang isang multo. Ngunit ang hugis na nakita ay paredolya ang tawag. Ganito ang nangyari sa Mars. May mga bato na naghugis higanteng talangka at marami na ang nagsasabing may kakaibang nilalang sa planetang ito. Ang mindset kasi ng mga tao, meron talagang dapat tuklasin na nilalang sa tinaguriang Red Planet kaya nagpadala ang NASA ng isang robot na kukuha ng larawan o video sa nabanggit na planeta. Ngayon naman, pagkatapos ng paridolya sa higanteng talangka, may bago na namang sinasabing nakunang nilalang sa Mars, isang babaeng nakatayo at nakatalikod. Sa sariling pagsilip ng kasindak-sindak, malinaw ang aming paniniwala na ito ay paredolya. Parang babaeng nakatayo pero hindi naman. Nabuo lang ang imahe sa anggulo ng pagkakakuha ng camera ng rover ng Mars sa Mars no kaya parang mayroong nakatayong babae. Sa common sense lang, hindi pwedeng may tao roon na nabubuhay ng ganun lang. Maliban na lang ay kung ang mga Martians ay katulad din natin ng itsura. Ngunit hindi natin isinasara ang posibilidad na merong ibang nilalang na nakatira sa planetang Mars. Kaya lang, malabo na kahawig sila ng tao. Mas madaling isipin na ang nabubuhay na ibang nilalang sa Mars ay mga bakterya pa lamang at pwedeng mag-metamorphose sa kakaibang itsura. Sana isang araw ay makunan din ang tunay na naninirahan sa Red Planet upang masiks o masaksihan natin kung ano ba talaga ang kanilang itsura. May tanong si Michael Barba. Ano po ba ang crystal skulls? Pakitapik naman Sir Benji at saka totoo ba na ito ay dala ng alien para imulat ang mundo pagdating ng panahon? Thank you and more power. Alam mo Michael, sa pagpasok ng huling sigwa ng 19th century may 13 crystal skulls o bungo na gawa sa batong kristal ang natagpuan sa iba't ibang lugar. Ang kristal na ito na tinatawag na milky white quartz or rock crystal ang material na ginamit. Ang rock crystal ang pangalawa sa pinakamatigas na bato sa daigdig. Una rito ang diamond. No? Ang pinagmula ng mga crystal skulls ay talagang misteryo. So, no? Marami nagtatalo. Ano ba talaga ito? Ito ba'y gawa ng sinaunang tao sa pamamagitan ng carving o paglililok? May mga nag kasi na natatagpuan ang mga ito sa mga lumang istruktura ng Mesoamerican civilizations gaya ng ah, Aztec, Toltec, Mixtec at Maya. May mga nagsasabi na ang mga nakatagpo nito at nagtatabi ngayon ay nagkakaroon ng kakaibang supernatural power. Nakapanggagamot di umano sila o kaya ay lumalakas ang psychic abilities. Ngunit hindi kumbinsido ang lahat ng archaeologists at lahat ng scientist sa ganitong mga kwento. Wala kasing dokumentadong ah, pagpapatunay na natagpuan nga ang alinman sa labing tatlong crystal skulls sa mga ginawang excavation. Sabi pa ng ilang eksperto, ang estilo ng pagkakalilok sa mga bungo na gawa sa matigas na bato ay hindi susug sa genuine pre-Columbian presentation. May mga nagsasabi na peke raw ang mga artifact na ito at malabo ng mga ito ay nagmula sa uh, sinuuna pa kaysa 18th century. Pero ang isang argumentong viral, kung hindi naman duplicate, paano matatawag na peke? Paano nga ba ito ginawa samantala? Mahirap paglilok ng napakatigas na bagay kung sa panahong iyon na wala pang makabagong kagamitan para malilok. At sino mag-iisip na gumawa ng ganito kahirap na bagay para sa isang bungo hindi lahat ng bungo ay magkakatulad ng hugis sa labintatlong natagpuan sa iba't ibang lugar. May isa nga, pahaba ang hugis. Kaya tinawag na iti dahil mukha raw bungo ng alien. Ang gumawa nito ay nakakaintindi sa sculpture kasi lahat halos ng mga nasuri doon sa labing tatlong bungo, sumasalungat sila sa mga nakatagong gatla ng bato para hindi mabiyak pag nagkakaroon ng ano, mga pag uh, i-scalp yung paglililok dahil meron palang mga nakatagong gatla na pagkasusog ang iyong pag uh, titibag mababasag so nakakaintindi ang gumawa nito sabi ng ibang paniniwala ito'y ginawa ng ancient aliens kaya mayroong mystic powers kaya rin ang uh, labing tatlo sa natagpo ang mga crystal skulls ay uh, itinatago namang may-ari. Sa paniniwalang ay hindi lang mahalaga kundi may kapangyarihan o may agimat. Karamihan sa natagpong mga ganito inaangkin ng mga nakakita na ito ito'y nadiskubre di umano nila sa mga lugar na malapit sa Mexico. Hanggang nga ni palaisipan sa lahat, sino-sino ang gumawa nito at bakit ito ginawa? Para saan? Anong gamit nito? Wala pang malinaw na ebidensya ang siyensya na meron ng supernatural powers ang crystal skulls at patuloy ang pagtatanong at patuloy ang misteryo. Nagigibang kastilyo sa Newark sa Scotland ang nakuna ng picture at may nakitang isang babae na nakatalikod na parang nabubura ang katawan at ang suot na palda lang ang malinaw, kulay pula. Ayon sa mga nakakaalam ng kasaysayan ng kastilyong ito, yung tinatawag ng Newark Castle, ito ang lugar kung saan nakita ang lumita na babae. May isang lugar dati noong 13th century hanggang 15th century na kung sa naghihintay ang kababaihan sa dumaraong na bangka ng mga asawa nilang mangingisda. Mayroon daw roon sa kinatatayaan na sinasabing multo na kusina kung saan ninugasan at nililinis ang mga nahuhuling isda. Sa ganitong obserbasyon, maaari nating i-apply ang mga aral ni Adam Reyes. Ano? Baka ang nakita nilang imahe ay imprint o impression lamang ng dating asawa ng isang mangingisda Naroon pa rin siya pagkatapos ng daang taon. Isang imprint, hindi multo, hindi entity. Ngunit sa pananaw ng metaphysics professor na si Adam, dahil hindi ito multo, uh, dapat magkaroon kayo ng tatlong mahalagang katangiang pagmamasdan para malaman kung multo ang nakikita. Dapat ang multo, alam niya yung three-dimensional surroundings. Alam niya yung three dimensions, ano? Dapat ang multo, alam niya yung sariling identity. Nakikilala niya kung sino siya. At ikatlo, alam niya na makipag-interact sa tao. Nakakapaghatid siya ng mensahe sa taong kumakausap sa kanya. Pag ang tatlong ito ay present, hindi imprint at hindi impression lamang ang lumilitaw at nakikita, kundi isang multo ang imprint o impression ay maihahalin tulad sa isang negative film ng isang camera yung hindi digital ah yung may film matapos mong kunan may imprint na lumilitaw pagka nilalagay na sa laboratorio no ito ang madalas na napagkakamalang multo ng maraming tao kasi hugis tao pero hindi naman talaga mga multo ang Newark Castle ay matagal na kasing pinag-uusapan mayroon daw nagpaparamdam kaya maramang interesado sa lugar na ito hanggang sa nakunan nga ang sinasabing babae na katalikod na parang multo. Sagutin ulit natin ang ikalawang bahagi ng mga panaginip at kababalaghan na itinatanong sa atin, Day? Sabi ni Mark Kevin Magbag, Good evening, new listener po ninyo ako. Minsan, na naginip ako ng mga pangyayari na hindi pa talaga nangyayari. Tapos nung nasa trabaho na ako, biglang naalala ko na kapareho ito ng aking panaginip. Ano po ba ang paliwanag dito? Sana ay mabasa ninyo. Mark Kevin, kung may problema o issue sa iyong waking life na kailangan mong bigyan ng aksyon. Posible ring pinababayaan mo lang na walang mangyaring mabuti o solusyon dun sa isang aspeto ng iyong buhay na kailangan nga bigyan ng pansin. Mark, suriin mo ring mabuti kung ano ang mensahe na isinasambit mo sa iyong panaginip. Maaring iyon kasi yung sagot sa issue na kinasasangkutan mo ngayon. Ito maganda, interesting. Sabi ni Mark Eastwood, pakitapik ang chain letter na alaw ina magnat. Pag binalikan mo naman, maniwala at tanga. More power sa program niyo, 3 years na akong loyal listener. Uh, ah, paki-PM sa akin kung may book na kayo available sa bookstores para po makabili agad ako. Okay, Mark, yung sinasabi mo, no? meron akong ano eh, sariling teorya. Bakit marami ang nagpapadala ng chain message? Kasi, maaaring kumikita rito yung mga mm, sabihin nating telco. Kasi, kung ang mga Pilipino naniniwala na kailangan magpadala ka ng uh, chain letter sa sampung kaibigan mo, di sampung piso yon di ba? Kung isang libo kayo na naniwala, di sampun libong piso yon di ba? Sa isang iglap. So, yung mga chain letter na ganito, pag pinaniwalaan ninyo, natatangayan kayo ng papiso-piso. Kung tatlong dumating sa inyo, naniwala kayo sa tatlo, tatlong piso na wala sa inyo. Talagang ang maniwala, tanga. Yun ang ibig sabihin nun. Si Charles, Hello Kuya Benji, Ate Dea, pwede po bang pakitopic ninyo yung Falun Gong, yung Chinese silent pro- protest po ata yun, no? Pakialam po kung kailan nagsimula at ano yung layunin nila. Sa pagkakaalam ko, ay uh, si former US President George W. Bush ay takot ng takot daw sa Falun Gong o Chinese Silent Protest. Salamat and more power and uh, best of health sa inyong lahat. Magandang pag-usapan ito, sinabi ni Charles, kasi medyo madugo ang sinapit ng leader ng Falun da, na yung Falun Dapa na ito. Maganda ito. Minarkahan ko Charles at maganda nga itong pag-usapan hindi ko sinasabing tama ang hinala na may kinalalaman si George Bush pero si yung palon na yan, nako ang ganda ng kwento niyan eh. Alamin natin sa susunod ah. Si uh, Mateo Cheng, Sir Benji, ask ko lang kung ano po bang ibig sabihin ng panaginip ko. Natutulog ako sa sofa at biglang nagkaroon ng napakaraming pusa, maliliit. Hanggang sa pinaghigaan ko po sila at uh, nagkapitan sila sa akin. Nang tumayo na po ako, hindi naman sila natatanggal o natanggal sa pagkakakapit. Mateo, ipinahihiwatig ng iyong panaginip na kailangan mong linawan ang iyong pag-iisip at damdamin. No? Nagre-representa ang sofa sa pagpapahinga, katamaran o pagkabagot. Ang pusa naman ay sumisimbolo sa pagiging independent spirit, no? yung pagiging creativity at uh, yung feminine aspect ng iyong sarili. Suriin mong mabuti kung ano yung reaksyon ng mga pusa nung tumayo ka dun sa, sofa, no? Nung pagkakakapit nila? Sila ba yung naging agresibo? At anong kulay yung nakita mo? Kasi may iba pa tayong pwedeng uh, kahulugan dito, no? So, mag-message ka uli sa amin, Mateo, kung ano yung detalye doon. Salamat. Sabi ni Kyla at Bincula, bakit po ba nakakita ng double ganger tuwing gabi? Ano to, nakakakita siya ng doppelganger mm-hmm. tuwing gabi, no? Uy, pagka ganyan, uh, ah, alimbawa, nakita mo kunyari lang, kasi maiksi yung mensahe mo, hindi namin masyadong madadisect lahat. Pero halimbawa lang, no, may kuya ka, nakita mo sa sala. Tapos pagpasok mo sa kwarto, nandun pa rin yung kuya mo. Balikan mo yung sala. Tinamang mabuti. Pagkumparahin mo, no? Tapos pag, pagka nakita mong dalawa talaga sila, bah, maganda ito, para may doppelganger nga, no? uh, minsan kasi napagkahamalan mo lang isang bagay na hindi mo naman sigurado kung ano. i-detalye mo yung kwento ng doppelganger na ito at sabihin mo kung bakit tuwing gabi para malaman natin mabuti kung ano ba talaga yung mm. nararanasan mo tsaka yung kondisyon mo no ikaw ba eh bagong gising no, no nakatulog ka na ba o inaanto ka ba pagod ka ba sabihin mo ng buong detalye para magkaroon tayo ng linaw dito sa sinasabi mong doppelganger kakaiba kasi pag tuwing gabi mong nakikita, di dapat meron ka ng sariling interpretasyon kung ganun eh, di ba? Na tuwing gabi mong nakikita, nagiging ordinaryo na lang yung ganun. Dapat merong, <laughs> detalye mo sa amin kung paano nangyayari ito, ha? Okay, si Zafar Balacer Zalarom, good vibes po sa inyo, Sir Bench. Anong kahulugan ng panaginip ko na may blue lagoon na nasa gitna nito bumubulwak na parang bukal, no? Pero nasa gitna ng highway maunlad na syudad dito sa Pilipinas, napakalinis po ng paligid. More powers, interesting at uh, informative program. Sapphire, ang panaginip mo ay nagre-representa sa mga hindi pagkakaunawaan at pagdududa sa iyong binibitawang mga salita, no? Yung pagbulwak kasi nito ay simbolo na mga kinikimkim mong saloobin sa isang issue sa iyong waking life. Si Manuel Magracia Jr., meron siyang ano eh, may kwento si Manny, no? Basahin natin. Regarding ito sa lucid dreaming na experience ko mula nung bata ako. Sa dating bahay namin, minsan nakakabangungot. Napapanaginipan kong isang babae na mahaba ang buhok. Nakakatakot ang itsura. Sa panaginip na yun, kadalasan nasa taas ako. Tapos may akit na isang babae na nakakatakot. Hindi ko may paliwanag ang kanyang itsura eh. Susugurin ka na lang at susunggaban hanggang hindi ka na makagalaw. Asama talaga eh halos hinahabol niya ako sa panaginip. Kaya maraming sleepless night. Lagi-lagi po ang masamang dream. Hindi ko masabi sa parents ko. Nagdadasal na lang ako gabi-gabi. Hanggang nakaisip po ako ng paraan para makataka sa babae. Tumalon ako sa bintana papunta sa baba. Tapos once na nagpakita ang babae sa bahay namin, talagang humahabol siya eh. Nalaman ko na pwedeng mag-isip ng pangyayari para makawala. Isipin lang kung ano ang dapat mangyari sa dream at halos nakokontrol ko na. Nakaluwag na ako, nagagamit ko ang pag-iisip ko kung anong gusto kong mangyari. Matagal na na yun bago lumabas ulit sa dream. Ah, uh, kaya na, nagigising ako na walang magandang magandang nasa isip. Dapat po mag-concentrate at focus kung ano ang iisipin bago matulog. Dapat aware kung nana, mananaginip ka. Napapractice pala yon at nakokontrol ko ang dream kahit na tapusin mo mismo yung senaryo, kaya mong kontrolin. Nalaman ko na lang sa inyo na lucid dreaming pala ang tawag. Na-curious ako na may ganun pala at pwede magkaroon ng future sight. Kaya minsan nagkakaroon ako ng real happening sa dream na totoong nangyari sa waking life. Isa na yung na-meet ko yung girls sa dream last October at ngayon February nagkita kami. Same po kami ng kulay na suot kaya naalala ko ang dream pero ang mukha malabo. Ang tanong ko, yung bangungot ko po ba noon ay isang engkanto o multo? Wala. Hindi. Sobra yung kain mo nang hindi dapat kainin bawa ka natulog. Sabi ni Adam, ang bangungot ay bunga ng mga maling pagkain, kaya nahihirapan ang ating katawan pag tayo natutulog. Uh, maraming salamat sa kwentong binigay sa atin ni Manuel Magracia tungkol sa lucid dreaming. Meron siyang nire-request eh. Sabi niya, pwede bang ikwento ang buhay ni Anne Frank noong World War II? Kasi meron daw siyang diary tungkol sa gera. O, dilagyan natin to ng marka money para sa susunod ah, mahanap namin at masaliksik. Sabi sabi niya Nathaniel Irving Ginto, Sir Benji, pwede niyo po bang pakitopic yung uh, bandang Gorgoroth. Meron po kasi akong napanood na music video nila na sobrang nakakilabot. At binigyan niya yung uh, link sa YouTube. Sige, pag-usapan natin kung ano meron tong bandang ito sa susunod natin ha. Si uh, Dali Kun, hello. Gusto ko pong malaman yung meaning ng dream ko na bakit ko po ba tinataguan yung parents ko na pilit ko pong o oh, pilit ko magpakalayo para lang hindi nila ako makita. One time na nakalayo ako, nakita ko best friend ko na girl, sumama ako sa kanya, yun ang dahilan kung bakit ako nakita ng parents ko na pinagtataguan ko. Umiyak po ako ng umiyak kasi tinrider po ako ng best friend ko nang dahil sa selos. Salamat kasi nakinak. Big fan po ako ninyo ate kuya. God bless. Dali ang panaginip mo ay sumisimbolo sa lakas, pag-aaruga at uh, pagmamahal. Posibleng nais ng iyong subconscious mind na ilabas mong yung nararamdamang pag-aalala sa iyong mga magulang. Sabi ni uh, yung pangalang ginamit niya rito, isang ano, orasyon ito, oh. orasyon eh, no? Maganda nga po, tatanong ko lang, ano ang kahulugan ng madalas kong mapanaginipan na naglalakad ako sa tubig? Kapag nananaginip ako, damang-dama ko, kakaiba yung lamig eh. Basta may puwersa sa pako. Nakakalakad ako sa ibabaw ng tubig. Ang panaginip mo ay indikasyon na mayroon kang control sa iyong emotion. Ano? Sinasabi ng iyong subconscious mind na kailangan mong pigilan ang sarili niya sa mga pabugso-bugsong damdamin. Dahil hindi ito basta-basta dapat. Ha? Ah, ah kailangan pag-isipang mabuti kung ano ang mga bagay na sasabihin mo. Kasi baka makasakit ka ng kapwa, Sanctus Dios Fortis Immortalis, ang kanyang pangalan. No? Dasal ito pagka lumilindol eh. Mm. Si Jordan Bermudez. Hello sir, madam. Pakitopic naman po nito ang The Satanic Temple, Detroit chapter. Check nyo na lang po sa YouTube. Thanks and more power sa show nyo. Pakibati nga po pala kay Jordan Bermudez. Thanks po. Batiin na natin ang Bermudez family. Maraming salamat sa inyong lahat. Mm. Markahan natin to. Yung sinasabi niya ang ano. Ito topic. babatiin ko lang din pala si Carla Christine Seguenza. Sabi ni JB Silva, Anong ibig sabihin ng panaginip na nakita ko ang lolo ko na lumapit habang papalapit siya, unti-unti siya naglalaho. Tuwang-tuwa po yung uh, nakita ko siya na matagal ko na, kasi matagal na siyang patay at alam ko lang sa langit na siya. God bless. Isa akong tagapakinig ng programa niyo. Thank you, JB. Nais mo lang, JB, na balik-balik ka ng nakaraan nung nabubuhay pa ang iyong lolo. Siguro marami kang mga ganang alaala. Ang panaginip mo ay isang paraan para hibulalas ng subconscious mind na namimiss mo rin ang lolo mong lumayapa. May tanong si Nicole. Good evening. Muli ka sindak-sindak. Nais ko lang sanang magtanong kung pwede bang maging memorable o yung pag-memorize ata ng mga memories ang isang taong sobrang malilimutin. Nagtataka lang po ako kasi sobrang makakalimutin ko na. Pero ako po ang halos laging uh, high sa school pagdating po sa pag-memorize o pag-recite. Normal lang po ba yun? Naging makakalimutin siya pagkatapos yung OSM magmemoria, mm, magpacheck ko sa hmm, doktor. Mm-hmm. Tanong mo yung doktor, no? Bakit? Ano ba ang mga dahilan na pumupuro lang memory ng tao? Baka mayroon ng mga alamang doktor para ma-stimulate yung mind natin. Mm-hmm. Si Nasal De Villa, Good evening. Ano po bang ibig sabihin ng panaginip ko? O napanaginipan ko po ang aking best friend nakatayo sa labas ng aming bahay. Nakatingin siya sa akin. Thanks at more power, sabi ni Nay ng Silay City. Nay, nagpapahiwatig ang iyong panaginip na kailangan mong tularan o gayahin ang ilang espesyal na katangian ng iyong best friend. Tanungin mo yung sarili mo kung ano ba yung ugali niya na pinakagusto mo kaya kaya nga kayo naging mag-best friends, no? Kapag nalaman mo na yung sagot ni, subukan mong i-apply naman ito sa yung waking life. Sabi ni Ashley Sack, tatanong ko yung panaginip ko, I am bisexual. Lagi akong nananaginip ng baby boy. Last year, lagi po akong may alagang baby boy sa panaginip. Pakisagot naman please. Thank you. Ikaw, Ashley, ay nakaranas ng uh, parang pure love sa iyong waking life. Hindi ka na naghahanap ng ibang paraan upang lumigaya dahil mayroong nagpapaligaya sa iyo o di kaya ay may mga bagay na kontento ka na sa ginagawa mo o sa ginagawa ninyo ng iyong partner. Si uh, Joson Min, tanong ko lang tungkol sa mga uh, panaginip ko, no? Kasi ho, na naginip ako ng tatlong beses um, sa isang bagay at kapag magkasunod po yung oras ng pagising ko, nagkakatotoo ito. Halimbawa, Napanaginipan ko nung nakarang linggo na mananalo kami sa isang school contest. Nagising ako ng 5.23 a.m. Pagkabukas po yun, pa rin yung panaginip ko. Pagka, pagkabu o kinabukasan, no? At nagising naman ako ng 5.24. At uh, ikatlong beses na rin po, 5.25 naman daw siya nagising. Nung araw na po yun, mismo yun, nanalo kami sa school contest namin, no? Paki-explain naman ho bakit ganun kasi ilang beses na po itong nangyayari at hindi ko na mabilang. Ito pa po, Palagi akong nakakaalala, tas bigla na lang humay pumapasok sa isipan ko ng mga bagay. Ilang minuto, nangyayari yung mga bagay na yun. Prophetic dream. Mm-hmm. Prophetic dream. Ma- na, na, Normal nakukuha na ng, ano, ng subconscious Since mind positive mo. positive yung outlook niya Oo. na mananalo siya sa contest. Mm. Tsaka hindi. Nangyari. Eh, yung sinasabi ni Adam, di ba? Pag tulog naman tayo, yung subconscious mind natin, kumakala pa rin ng mga information. Eh. Mm-hmm siguro nakuha niya na yung mga mangyayari bago pa siya magising at nanahulaan niya na yung mangyayari. Sabi ni Albert Rosquillo, Ghost month ang Agosto hanggang September. Ano ang magagawa natin para talunin? Sino? Sinong kailangan talunin? Multo. Wala, hindi natin kalaban ng multo eh. Nagmumulto sila dahil kailangan ng tulong natin. Huwag natin silang itaboy. Totoo ba yung Hell's Gate? Hindi po. Ano ba ang abangan natin. Normal pa rin. Kinikwento lang namin sa inyo ang mga gusto ninyong marinig. Kami ang nagsasaliksik. Yun. Pero wala tayong kalabang multo. <laughs> May problema sila kaya sila nagpapakita sa atin. So, wag nating ituring na ang mga nagpapakita sa ating entity ay kalaban natin. Ha? Albert Rosquilla. Sabi rin ni Chris Lind- Lindayaw, uh, ano po ba yung ghost mat at saan galing ang paniniwalang ito? Wala, ito eh. Paniniwala lang ng mga Chinese. Tinalakay na natin to last year may mga pamahiin pa sila na kailangan magsuot ng mga ganitong kulay, mga ganyang kulay, wala. Hindi naman ito, wala itong kinalalaman sa paranormal na pag-aaral namin. Kasi ang multo, ano mong panahon, darating yan pag may problema eh. Walang mga buwan, walang mga oras nang dating yan. Si Mark Ivan Lubiran, Ma'am Dea Sir Benji, ask ko lang po yung nangyari sa akin, kasi po natutulog ako, nang dumilat po ako, nakikita ko lang ay ilaw na medyo malabo. Gusto ko po sanang bumangon pero hindi ako makagalaw kahit anong pilit ko. Hindi ako makagalaw at uh, tumagal ito ng 15 seconds. Tapos, nakatulog ulit ako ng normal. Normal lang po ba yun o delikado? Kasi po, um, ano po ba ang dapat uh, gawin, no? At uh, more power, pakitopic po yung tungkol sa the Belmes faces. Lagyan ko ng marka yung the Belmes faces yung naranasan marahil ni Mark ay sleep paralysis, yun. Oh. Kapag may mga bagay kang nakita, pagkamulat mo mula sa yung pagkatulog, eh, huwag ka muna agad bumangon, Mark. Eh, i-relax mo muna yung katawan mo at isip upang uh, hindi ka matakot. No? Sabi Kaya kasi ni Adam Reyes, tayo, eh. oh, pagka natutulog ka, misa pagigising na ang tao, hindi sabay-sabay yung senses eh. Maaaring yung utak mo gising na, yung katawan mo hindi pa. So pagka inisip mong bumangon at may medyo may namitig diyan o nanakit diyan, huwag mong persahin. Relax ka lang. Utusan ng isip ang katawan na gumising. Ganun yun. Sabi ni Ramon De Castro, magandang gabi pwede bang pakitopic ang Freemasonry? At paano makasali sa kanila? Ang pagsali diyan napakahirap, no? Kasi ang daming ritual na pagdaraanan at saka mas mabigat pa ito sa ano fraternity. Napakabigat nito. Hindi lang katawan ang kailangan maghirap. Napakadaming pinapagawa sa utak. Mm-hmm. Napakahirap ng pag-aaral dito. Uh, pero ito ay uh, sa panahon natin, nakakita tayo ng mga Freemasons. Tumutulong sila sa mga kapwa nila, uh, tao, hindi lang sa mga membro ng mason, kundi may mga civic activities din sila na nakakatulong sa mga nangangailangan ano. Although may mga nag-uugnay sa Freemasonry na mayroong kaugnayan sa Illuminati. Hindi natin maaaring sabihin ganun yun kasi uh, unang-una matagal na panahon lang nabuo ang Freemason bago nagkaroon ng Illuminati pero ang isang member na kumalas o tumiwalag sa Freemason siya nagtatag ng Illuminati kaya nagkakaroon ng duda eh. Ito yung sinadyang pakalasin patiwalagin para magtayo ng ganito. May mga duda lang, no? pero walang katibayan. Basta ang maliwanag, ang Freemason ay isang samahan na umiiral para hanggang ngayon at may kapatiran niya na tumutulong. Gusto mong sumali dyan, napakahirap yan. Kailangan maghanap ka ng isang Grand Master na magbibigay sa'yo ng payo, magsisimula ka sa pinakamababang rango. Para ka nag-aaral dito, pero masigit pa ron, maraming mga ritual na kailangan pagdaanan. Sabi naman ni Clarence Marquez Mesias, Good evening na, panaginipan ko po yung kapatid kong 8 years ng patay. Kasama niya po yung mama ko na tila ba inuutusan niyang kunin ako no advice naman po. Thanks at more power. Clarence, baka may mga hindi kayo naresolbang issue nung nabubuhay pa yung kapatid mo, no? Susuriin mong mabuti kung ano ba yung mensahe rin niya na gustong ihatid sa'yo kung bakit ka nga niya gustong kunin. Sabi ni Renz Taok, Kasintok-sintok, pwede bang itapik yung rebulto ni Satanas na binabantayan daw ng mga gwardiya ng US? <laughs> Weird, no? Kung sakali mang may rebulto si Satanas na binabantayan nila, there's no significant doon. Kasi meron nga tayo nakita rito sa Pilipinas na may rebulto ng Satanas yung ano, ibabaw ng nicho ng namatay na tao. Wala lang. Trip lang siguro nila yon Si Kenneth ah, John Puray, palagi po akong nakikinig ng kasindak-sindak. Ask ko lang yung panaginip nung pinsan ko na nakatapak siya ng pera. Anong ibig sabihin nun? Thanks and mo- uh, God bless. Kenneth, yung simbolo ng pagkatapak ng pinsan mo sa pera ay nagpapatunay na meron siyang hinahanap na kapangyarihan o tunay na pag-ibig. Nangangalogan din ito na malakas ang kumpiyansa niya sa sarili, kaya nga malapit siya sa tagumpay. Sabi ni Ronald Ramirez, ano daw yung deep web na topic na namin to? Uh, siguro dalawang ulit na, no? Kaya hindi na namin siguro, saka nakulong na yung taong gumawa nun tapos na siguro, case closed na ito. Eh, bibigay muna natin ang uh, horoscope sa linggong ito. Narito na ang horoscope sa linggong ito sa Aries. March 21 hanggang April 20, ang dating mabagal na ikot ng iyong mundo ay bibilis at magkakakulay. Bunga ito ng iyong busilak at mapagparayang damdamin. Ipagpatuloy ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa kabila ng marami at tila walang katapusang problema. Taurus April 21 hanggang May 21, huwag mong isuko ang iyong pinaniniwalaang prinsipyo. Kung ikaw ay maharap sa isang debate o sagutan, ipahayag ng maayos ngunit may matinding paninindigan ng iyong pinaniniwalaan. Manindigan pero huwag papasok sa anumang gulo. Gemini, May 22 hanggang June 21. Anong uri man ng sibat, ang iharang sa iyo ay hindi ka mapipigilan ng kahit sino sa iyong paikipaglaban para sa iyong iniibig. Hindi masamang ipaglaban ang iyong pag-ibig pero siguraduhin may matitira kang pagmamahal para sa iyong sarili. Mahirapan kang makaahon sa oras na ikay malubog sa pag-ibig na susugat ng malalim sa iyo. Cancer, June 22 hanggang July 22 maliliwanagan ang iyong isip tungkol sa isang bagay na hindi magawan o hindi magawan-gawa ng desisyon. Hindi masama kung natagalan ka sa pagdedesisyon. Ang mahalaga ay sigurado kang pinag-isipan mo ito ng makailang beses. May mga taong masasaktan, subalit ito ang nararapat at kinakailangan. Leo, July 23 hanggang August 22, huwag matakot sumubok ng mga bagong bagay. Ang mga bagong karanasan ay magtuturo sa iyo ng bagong kaalaman. Siguraduhin lamang na wala kang masasaktan o di kaya di ito magdudulot ng kahit anong gulo o perwisyo. Virgo, August 23 hanggang September 23, Napupuno ka na ng stress sa iyong mga pinagkakaabalahan. Matutong magdahan-dahan. Mababaliwala ang lahat ng iyong pinagpaguran kung ang isip at katawan naman ang may saalang-alang. Libra, September 24 hanggang October 23, mainam ang pagkakaroon mo ng kritikal at malayang isipan. Huwag hayaang ikay diktahan ng iba. Ipaglaban kung anong tama. O biniyayaan ka ng isang ng isipang magaling tumimbang kaya naman gamitin ito sa tama. Scorpio, October 24 hanggang November 22, hindi ka bawasan ng iyong pagkatao kung ikay aamin ng iyong pagkakamali. Ang mga taong marunong umako ng pagkakamali ang siyang tunay na matapang at mapagkakatiwalaan. Sagittarius, November 23 hanggang December 21, gaganahan kang tapusin ng isang bagay na sinimulan Magalak ka dahil magiging maganda ang bunga nito dahil hango ito sa iyong magandang ideya at pagsisika. Huwag mawawalan ng ah, pag-asa gaano man kahirap ang pinagdaraanan. Isipin lagi ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Capricorn, December 22 hanggang January 20, magiging maganda ang kalalabasan ng isang transaksyong iyong pinagkakaabalahan. Mahihikayat mo ang mga taong o ang mga tao dahil alam nilang isa kang taong kaya nilang pagkatiwalaan. Hanggat wala kang nilalamang o nilalamang ang kapwa, patuloy na papasok ang swerte. Aquarius January 21 hanggang February 19. Magandang takbo ng isipan kaya mainam na panahon ito para ikaw ay gumawa ng desisyon. Kung nais mong laging nag magkaroon ng magandang desisyon, panatilihin ang positibong pananaw ang isipang puno ng galit at pagdududa ay hindi magkakaroon ng magandang kalalabasan. Pisces, February 20 hanggang March 20, huwag matakot ihayag ang opinyon at saloobin kung hindi ka sumasang-ayon sa isang bagay. Karapatan mong ipaalam ang kung ano ang iyong palagay. Hindi ka man nila sang-ayunan, sa huli ay mapapatunayan mong may punto ang iyong prinsipyo sa nais sundan ng aming horoscope, buksan lang kasi kasindak-sindak Facebook page i-upload namin ngayon. At ang mga sinasabi namin mga kwento na mayroong mga video o kaya mayroong picture, i-upload na rin namin. Naubos na ang oras natin. Maraming salamat sa kasamang si Jorgen Miliana, si Edson Santilize, si Jessica David. Salamat din kay Aaron Tolentino at siyempre kay Yanika, pati na rin si Derek Cacho si Benji Felipe po nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik dito sa programang Kasindak-Sindak sa FM Radio hanggang sa susunod na linggo dito sa programang Kasindak-Sindak patuloy tayong magdasal at patuloy tayong magpapalain ng Panginoong Diyos. Thank you.